Pata la bellaca. Carita angelical, pero por dentro puta solo sé yo. Se graba fumando, tuerqueando, me entiende y allá voy yo. Si vamos pa' la casa, me llevo la de 30 por si el psycho como el día. El yo le hace doble, mirándome los ojos, pa' que le eche la boca a mis hijos, a mis hijos. Ella me dio sete y me Desde que la doy bicho no quiero como dulce cuando le bajo el panty. Cuatro le metí, se la eché y una plan B. Se besa con la midi y no es como Uno puerco y a la toma la como. Encima mí uno se siente cómoda. Y el otro no sabe ni qué somos. Lo que sabe es que soy un sinvergüenza. con la boca ya me baja los bolsas, Si se duele pa' traerse la espalma, esa puta en el tubo le tira. Me la estoy colorando grande. Todo el mundo la ve, quieren algo más. Está rica, ya lo sabe.